این مردم راننده که جایز ہو راننده جایز ها یعنی راننده اشکالی نیست پچی دلیل هجره مار کارنی عربستان نه هلت چون که کته اخوای اگر عربستان داخل عربستان رانندگی خانم ممنوع عربستان برای ما ملاق نه ہو ملاق حدیث پیغمبر ہو واجہ فرمائیں کہ بہتری خانمہ خانمائے قریش بچے یرکب نل ایبل سوار خوشتران بین و چوکان دوست دارین و زارکان شوه محفوظ دارین No auge, sua hostel muito rara, hostel muito eu rara de machine. Hang to machine mortre. Olha para o Kubran, Gawai Nama, porque a Zesca para o Mardin, porque eles mandam de Pequia. Não, tem nem raio ali. Sister Mardina, se tem mais. Olha, eu vou estou para Mardina, Ravin. Tem nem raio ali. Tem nem raio. امکانات ہے ودی امکانات چیز یہ کہ جائز ہو چیز جائز اگ جنین دی خاران دے ماشین بو دیگه چپ چپ شاری او بلوچستان چ گرو کرتے اے پوجگی نے بھی سو ماشین بھی بہت نعمت الله ته به سواده کا به حجاز فار رو اغ ادم لسا ایرادی نه ادم لسا ایرادی یا ایرادی شو شنا پروا نه بچے منا بلائے بھائی چاہے مچھی کو مگو چار جنے مار دیں اشکالی نہیں mahadis pas wawa ang jani martin sari sekali ini Ha? يعني، آه أغزوز من أبصارهن زمان كتشو آلات تقابل ذكر ده قل للمؤمنين يغض من أبصاره وللمؤمنين يغضضن من أبصارهن مردنا مش ما شيء جاكي جينا وقت بعمش جرم شاري جدا جداغانا تيجو إلا ما ظهر منها شو تقوري هذا شو تقوري هذا إلا ما ظهر منها أكيد آه، ظاهره سورة كفداس شو تقوري هذا مذهب اصلی احناف شیو تنها, تنها چیزی که این زمان حضرت امام منیفر رحمت الله علیه دید فقی اینکه قوی بود ظریف بود و اینکه تیز ظریف بود آ زمان کشت که گپان واجه نفهمته بود ولی این زمان خیلی متوجه بود دو مثال جرا پیشیم این زمان آ واجه جا اگر کسی را یا غاروری یا چیز نجسی سر بعد بکورت نمازی کن نمازی بود چیز کسیفی Nampak kan dia cari. Nu saya tunu gapa yang makan. Saya cina dia. Kei karaka maga bu şimdi bu. Taze ulama arasında kes son da bandı. Son da bası bandı gardı. Her de ruhun bası son da ta ihrahun bası günüyor. Ta maslı bası günüyor. Namazban iman işi. Tamam ulama gaştı gaştı tamam mazahiba fakat masal tefik ahnaf girah da. خود خدا رحم سره بونی په این کسا دلوتر چې فتوای داتی بود ته یو راحت ما کې را را کسونده باز نواز شون بوانه نوازی بود آه واجه گفته بود قرآن یه الا ما ظهر منها صورت و یقین یعنی حجاب کامل کن الا ما ظهر منها الا چیز ظاهر ایده گفته گردی سوره و کف دستو گردی سوره و کف دستو یعنی شر در حجاب داخل نه ہو تو آن ظاهر بکن اجازه کف جرم طاهر روان نو شر واجب فقه حناف شوق بسلا یعنی گردی سوره و کف دست خارج بود از زمان واجب فتوى يتوتا خود آیه قرآن در دیگه مذاهب خیلی بش ندرش ما گپنگ گیرین چون که خود مذهب احناف از چهار پشش امامین که تمام مجتهدین و حلقه علمی بزرگ شانت کل هر زمان بوده شدن هر زمان تحقیقش کرد کل مسائل تطبیق داتی بوده نو از زمان واجب وجتی بوده نو الله کو پچش مولا حجاب کې دنیا ګوره ګوره موږ پچ مولا چې چون ورکا کنه مور نه کنه چې وګینه زمان فتنه وو زمان فتنه هست فتنه شیو که دیگه یدنی علیهن من جلابی بهن جای فتنه نیست خطرناک نه این مردو کفتایی اگر دیم دا کجا اینقدر بطورا اشکال نمی این دانشگاه ها ضرورت علمی هایدی فقط در مازا آهن افشان رها. اما اگر تو چوب کم بر دانشگاه نه هلیش را. در زمان در درس آنید تحصیل همه از زمان تحصیلات بوده بیبیان تحصیل کرتا علم وانتی بود هنگ تحصیل کردن تو برام چه آزادن به تحصیل حاصل کنه تا قسمت زوف جنینم براورده بشه فقط شک طبق مذهب ما را هست دانشگاه رفتن اچو که عربستان کنی که نت او د تلویزیون عربستان واکنی کسی فی تلویزیونیو تلویزیون واکنی بل خانوان چون حجابه تا خودی الان مکتب کنترل نبی مکتب مدینه چون که بیگانه بازار شهران غیر از مرکز مدینه اینکه حجابی شیشن دودی حجاب اینکه کامل کل پتوس لوجو اینکه پیرام زمین لوپو شپاندر هیچ کس نگی ته خود ریاض یک جنش ما نگی یک جنش هم نگی الا بازار بازار سوق العائلات یوگی خانوادگی برنت بیای با محرم با ای شدت رانندگی ممنوع حتی خان دختر کاری مدرسه در سوانین به شدت بی وأقسان داخل تابا ممنوع کرد تا زور اخباریات رئیسان و دوید توان تک تابع اقس جمع کنه یا انتخابات شرکت کرده ممنوع کرده برای عربستان چی که پیشرفت علمی ها سوال چو چی که پیشرفت علمی و چی که استغنایی هستن هیچی نی الا خاندان آل سعود تو انت کنی در خیلی کم تو اصلا خارجی شا هر جدا وان وان نوان نوان مشانی من تلفتی بشاقه من تشا دلیل نو حدیث ما رها حدیث حدیث حرف ولدن بر کار عمل یا شخص نی یک تو سلیقی برخورده حدیث موجود موجوده صلاح حدیث یعنی توان ترانندگی میکن، یعنی توان تحصیلات میکن، توان پیشرفت میکن، تو برات معاری من بیبر وانید پیشرفت نه که تو حال ما چیو مار باش حالیشو حالی ها حالی شو شب رو وای کنی یعنی یک سرویس نه اگر یک بیلوتون ما هی بیلوتون ما پر چونه چی هست همه زارو گنی همه زارو گنی بس اب پست مارها تراقی علمی مارها خودکفایی علمی ما رہا پوستای خودکفا ما رہا سے چیزیں نہیں باند بالفرض بالفرض فرض کریں سراوان جدا کریں بلوچستان جدا کے باشمند دستمای بدیں ویل اداری کریں چی ہے اتنا بس گازیر وها کردن و مردم کشتن و رهبستن و طریق وها کرده بلده پیشرفت علمی بکنید تحصیلات بکنید شانه این دست مرگه چیزی که ما را زنده دنیا دنیا علم زنده کرد دنیا علم زندگی، هیچ چیز زنده نکرد شان مرور یک رئیس جمهور و یک وزیر و یک رهبر و یک فرانک چیز و شان ضرر نی شان پاک العلم ها عقل شاه علم او تو به پزار و کاشا فروشی شان تو نمیشه ای تو ضرب سنگی سر وارد بو هیچ پیشرفت نی منته چون وحشی وحشی منته فرهنگ برو پایتین فرهنگ ما رازو علم نه سواده نی هغه منته تحصیلات میکنه بری بوان جلو هر نو تحصیلات عالیو تحصیلات دنیای عالیو دینی عالیو هر تحصیلات میکنی عالی عالی شان چیز اسلام ترغیب داد مرا حالا برای مواد بیچاره توهین درد تماش توهین دردی زمانی بوده بزرگ دانشمندان جهان مسلمانان بوده بزرگترین مبتکران و مختریان دنیا مسلمانان بوده ایو چی مسلمانان هیچ هیچ پیشرفتی مرا نی ای شغلان کازه بری خارج کسا چوکان بعد یک روش تک انتروین زارش کماینده چوکان کریم دانشگاه هرگاه تحصیلات عالی کنی ای مشارب مشکل ما چه مشکل ما چه هر شغلی هر شغلی یا هر رشته دانشگاه انتخاب کنی اول درآمد نشاری ما این رشته برای برای تیک پول ماشلا بول چکل گیری ما پیسا حساب تاوان کنه پدا و خطوی کاشینو دی میدی چلا کجای نیازه چی پوستا ما نیازا چی علم ما نیازا بیلی که مارس کاربان بکنی چاری اگه مار کاربان این اصلا پوست معلم ساگ بازو ما نزوری یا فلان رشته ساگ بازو مولای بعض علوم قرآنی استخدام نبی فرشته بعض استخدام نبی استخدام میش ما په استخدام وانیش ما بخاطر ابتکار بوانی، بخاطر اختراع بوانی، بخاطر روش بوانی. از زمان الله تعالی پر جای رسینید در که رسیسی بجای هیچ که بخاطر خاطر پوستان وانتا شان کتاب ها نوشتی بوتا مثلا ابو علی سینا کتاب تیب هنگ داخل دونه تدریس بو تیب ابو علی سینا کتاب قانون نامو تا قانون تا خیره داخل امریکا تدریس بوتا او استاد دانشگاهش گرده بوده هو چند میلیتونش داده بوده نه پیشرفت کرد دنیا استفاده کرد پیشرفت بکنه ترقیب کنی بوانی این دیگه غیر بندن کم کمتر کنی تسلا اجرا هست اسلام آزاد هستش برای ترقیب کنی با موازین شرعی با شرایط شرعی برید شریعت ما معنی نه هم، شریعت ما شریعتی که اولی آیات نازل بود اقرا اقرا بوان از کجا علوم طبی آیت بازی ناظر نون والقلم وما يسترون الله تعالی قسم والسر قلم روی القسم الله تعالی یرفع اللہ الذین آمن والذین اوتوا علم درجات اہل علم درجات بلند کرمو مرتبه شا محبت شا عزت شا مقام شا بالا دی برا سرچوکا و هزینه بکنی رسیدگی بکنی خرج کنی بلکنی ما کار که اندی بوانید رو دیمایی اواتی نمانده وقت هم بوانید موقعیت باز هم هست دیگه قیدوندن کمتر کنی جنین راننده بود باز سخت مگیرید پیشش دارید خانماش راننده پیش دارید چی را دیه باز سختی ساعت بری بو تو راننده بود یا چیز برگوا خب باز واقعیت ها بالخود نه بهر نروا وقتی که بیواشه از زلطانه سوار روشتر بود پشت وای سوار بود سوالش یو پشت وای سوار بود و راننده ورانده بیواشه وشتر ات ا شپین کی از غافل غمات مثلا اف پیجات اگوای سوار وتن غبونه من واجی غلا کو سوار نیست واجب دي سان سواری فش غمات مثلا تهمت پیزیاد وار اند وشتر تناب تا کجابه حرکتی کرتورا یه یک واجب داخل سفران را یک شپی یک سفر تو دو نفر بیبیان گونه تی یک بیبی عایشه سواره واجب همراه داخل سفر وہ ایک بی بی حفظہ ہمراہ ہے ہر حریاء کی وہ یک ہوشتی جو دعگانہ گونا ہے تے صحیح مسلم حدیث ہی ہے شپان کی بودے شفاں رہا رکھتے ہیں اور واجب کو کہ واجب چاہ نشانی کورت یہ ہوشتی چاہ آئیشہ ہے یہ ہوشتی چاہ حفظہ ہے تو تکجاوے تھے شاہ شاپ کے وقت رہا وہ واجب کے ہوشتی کم تھی اس طرح وہ کرا ہوشتی آئیشہ کے رسے دیگا دیکھ ہمود ہمراہ کا گراب کن گپ جا دیگا تو ہوشتی وہاں ہمراہ رہا دیگا بھی واجب سوارا ہوشتی رہا واجب سواری ہوشتی رہا پی جائے بی بی حفصه هر شب منتظر واقعه چه نیاد واجه مود سرگرم می باشه تو در سفر یک نوبتی لازم در سفر هر جا که آقا راحت رو مود برات تا سفر تا سفر جای امنیت فکری و نیک مود مود اعصاب داغون و هیچ کاران حل نبی او دیگه آزادو بی بی حفصه دی که واجه چه شیو خوشتر نشانی کرده تکه جاو علو که هست که نیست او ندن صوبین که بود روزی نزدیک مغرب که بود باشی گفت بی بی ورفيقة إن شاء الله خود أما حافظة كسي أستو مريكو لا وقتی باری تو سوی سوا وشتر من بو مسوا وشتر ته با لا چارا تنی وشتر ته تو کجاوی چارا وشتر چارا واشی نه گوته واشو را سوار بود سوار وشتر کی بود وعد وشتر نشانی کرتا را پانه وشتی باشو سلامی ده علیک بی حفصگی بی باشو دو منتظر واجه کدیه تا شب رفتن تا آخری واجه پانه بی باشو هانتو آسای خرابی باشه از هوشتير كاتو فادي ایر يركو كنت من بول حل ولو لو هم بوار تن بحلاز با چی بازی بلده بی بحبسا سوار گوجا هوشتر تیشا هر اره یک ری گونه ورا این هوشتر تلافتی دان راهنه شاریس ام راه شارس ترى مردم هست شارس تلافتی این که ساخن نخود بشی هر زرار رضی الله تعالی عنه یکی از صحابین بسیار مجاهد و بسیار شجاع داخل جنگان وقت جهادی کو بخصوص در جنگ یرموک و در جنگ هایی که در سرزمین شام صورت گرفتین یک جاهای باز کو گاه گاه حضرت زرار بدون پیراهن لخت با, با بدن اوریان ظاهر بود عورت وسط یا داخل جنگ خیلی شجاعت بسیار بالایی هست. بسیار بالایی باز خالی با وجود این شخصیت افتخار کو و جنگ بسیار سخت بودن ضرر توارک بیاد وقتی بازارا چند نفر همراه بودیم بیاید کنین لشکری حمله کو یعنی کش جوات بازار تیاگ جنگ گرفتند، شای هزار گرگ بود کوهار سی بود که براتم گرگ بود نقاب ایجاد نقاب ایجاد پوچی بار قسم شاخص نو جنین مردی پشت اسب نیست داخل این که با شجاعت جنگ کو این کر مردم جد دورده با حیران شکیو نقاب جتا جلو دپونکی کی هیچ کس تشخیصش شو برایش که این پهلوان جهاد ایدیم جهادیم شرف کوی بعض کوش دور داد پس برگشت یا در آخر توانست براوت نجات بند در کن دست آیا فقط تو که گفتش لگای می تو که گفتی بو خانومی بلیزو بو خانومی و در خیلی جهان خانوان در جهان شرکت کنی و خیلی جهان نیاز پیشش داری با جنگی و راننده ماشین بی تا پیش زاهی مردم جاگه رسیدن و دو چیز هم شواره بام در جنگا بی باشد مستقی شرکت کرد در دهان مجروحی آب میریخت آب میدادن به هر حال دیگه بعض اعتراض قبل از حجاب نبود تا بعد حجاب بود هم بعد حجاب هم ایشین که مرد جنین توانت که مردین لا وقت ضرورت بیچاره دیگه اینا چما کنه که نسلو که سلوک پاسلو هر جا مردین جای نتراکه سلوک هر ضرورت چارام کنه شو کار اشتباهی خلاف ادب و اخلاق و جایگاه هم اتفاق پیش دیگه سخت میگیره